Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Թեմաները համառոտ Արշալույս Սարգսյանը մեկ դարը թողել է հետևում նրա երկարակեցության գաղտնիքը Ամառային հանգիստը ճամբարում անցկացնելու հնարավորություն քիչ երեխաներ կունենան։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ Աշալույ Սարգսյանը երկար ապրելու գախնիկը չի բացում։ Գախնիկ չկա, որ բացի։ Լավ, չի հիշում, որ ծնողների կողմից մեկն իր չափ 100 տարի ապրած լինի։ Գենետիկայի մասին պիտի խոսեն նրա շարավիղները, եթե գոնե մոտենան այդ տարիքին։ ծնվել է 1922 թվականին Մարտունու շրջանի Զարդանաշեն գյուղում ապրոստը դժվար էր։ Հայրենական մեծ պատերազմից հետո էր աշատան գտնելու հույսով տեղափոխվել է Ստեփանակերտ, ավակ ворթուն թողնելով մոր մոտ։ Կրծերին հանձնել է ամուսնու խնամքին, ումից բաժանված էր։ Մեքսիկա, տաղաս, են ամասկվա։ Ուերտես ամերկարմ չուպարի։ Հոխասկով ատլա սիրիչ մրլականը, տարալմ թվալ հորը եկավ ասաուց նինը դու պահեմ ես։ Հա, եկավ ու ջենիկնի ես պահած։ Փոքրինչ ոտքի կանգնելուց հետո որդուն բերել է քաղաք։ Ծանոթ բարեկամի տան էին ապրում։ Մարգուշաս տանն կլան, այնտեղ անցուց եկալ, չեցալ հայկանստուց տակետում։ Ենտակ է տանը կացալ։ Հա, որ ես քեցալ որդի փոխա գիտած հաչի։ Լամբը տերալա ակուշկումը շորը փռլալա նի կացավ։ Այդ շորը հենգի ծրալա եկալ կետալ լստալ բամորական տների նվաչի միջև ես գործակամ հանցուզ դեհետյա կրվչանին հետոխսեն։ հա, Ապետի ալել, տիջեր ալել։ Ոտերը ծամարկացնի, կրեցանք ինչ կալանքերը։ Էլ օրիս չինչոտ ինչ որիշ տղաոտի ցամակածա ու չկալասի շենան ստղային ղարկում շեննել լսոված իմար եկալ աստեղ մին բուխան կահացնի կալտուալ վրա վերտանը շենը իրանց էլ չիրա Երբ աշխատանքի է անցել գյուղատնտեսական տեխնիկումի բուֆետում, սկսել է փող կուտակել, որպեսի գլխին սեփական տանիք ունենա։ Կառուցածը մի հարկանի տուն էր, երկրորդ հարկը որդին է կառուցել տարիներ անց։ Փողոցը, որտեղ բնակվում էին, փոքր էր եւ Սամեդ Վուրգունի անուններ կրում։ Հետագայում Արցախյան շարժման տարիներին են փոխել ու տվել Մուրացյանի անունը։ Չնայած մարդիկ օրվա հացը հազիվ էին հայթայթում, ապրում էին մի ընտանիքի պես։ Աշալույս Սարգսյանն ասում է, որ փողոցում ամենուր մոշի թփեր ու ակացիաներ էին, ցանկապատի փոխարեն չափարեր։ Ասֆալտով քայլելու մասին չէին էլ մտածում։ Ջուրը պակաս էր, փողոցում մի ծորակ կար, այդտեղից էին դույլերով ջուր կրում։ Խմելու ջրի համար երկար ճանապարհ էին կտրում։ Չէ, ցավը թե Շիմոնը նախտի, չեցավին կնդրան բերա, հա, չեցավին տներ անել բերալ, է, վեր մրմա թավա, կրպտնեն ուղնան ինտեղ մալար, շուլկոտան չեցավ կետը մուլվացալ երկալել եկա, չեցավին լվացալ, ընդղեր ավտվալ, վեր պատար չրացով նենշիլական երկալել եկա, ինտա հրավապրալ, էր կտեսակ ապրել կա, կա լավ կա պիտ, քիչ քաշվա։ Դիգեցնա գա։ Պակասալա ինչտեն ամեն ինչ։ Ինչանալա։ Ող պակասալա։ Շորերը կնալի պակաս։ Ոմանները լալ չկենանք։ Մին թարավոնք յոլաչեցավ։ Դամին կուտուրհատ, մին պատարհատ կերավ։ Յան մին սուանավ կերավն կոննելար։ Ետ ենք կերավ, գելալ ավերոտի։ Հելում շատ չարվավ։ Հա։ Չերեն ժամի 3-ին կետամ դիկարան հաց ստացավ օ չերուց այդ ժամնան գալ ի ժամը երտրացին լավ եկետամ մտան ստացավ հաց դերավ խոխանել թողալում քոներած տանը ես կետալ հաց ստացավ եկա Լավ չէին ապրում այո, սակայն երբ քույրը մահացավ երիտասարդ հասակում, նրա դստերը գյուղից իր տուն բերեց, ու մոր նման խնամեց։ Եկալուն հա, թա քուքուր մերալա, այն մնալ բուֆետը։ Երիմ կացել չեցա, եսման վեր երեք կալալ պզալ, իմ քուերախ չգլած կալալ, ասալա բիբի, պայս թողուս կիբիս, ա, լիտասը տրեկավ, ա, եկալան կոշտուս, չտեսեմ կապսալում։ կյանքում չի հիվանդացել։ Հիվանդանոցում առաջին անգամ հայտնվել է 96 տարեկանում։ Ննջարանում ընկել է ու կոնքազրային կոտրվածք ստացել։ Վիրահատել են։ Օրգանիզմը պինդ էր, առողջացավ։ Ձեր կնոջ կենսունակությունն ապշեցրել էր բժիշկներին։ Կոտրվածքից հետո առաջվա պես չի կարողանում ազատ տեղաշարժվել, տան ներսում ոչ ոքի նեղություն չի տալիս, բայց զգուշանում է բակ կամ փողոց դուրս գալ։ Դրսի հետ հաղորդակցվում է պատուհանից, հետևելով անցուդարձին թե Ստեփանագերտում ինչ է կառուցվել նոր ժամանակներում գիտի։ Ծորն իր ավտոյով պատտեցրել է քաղաքում։ Ինչի կտարյալը մուշիրը մտարալին, ամմտը ծորացալ։ Դե հենց լալալ արտասալ։ Ասոնը բաբու համե եկեղեցի։ Եկտանին տստարալա տսալ։ Հիվանդանոցում պարկել է մեկ էլ կորոնավիրուսի պատճառով։ Կորոնավիրուսին էլ հաղթեց։ Աստված պահել ու պահում է Արշալույս Սարգսյանին, սակայն նրան պահել ու պահում է բարի ուղիղ իմաստով Թորնոհին, Լիանան, արդեն 26 տարի։ Ազիզ է պահում։ Ասիկա մաման, լավա ծորների Միքայելի ու Սիրարփիի համար, որ Երևանում են բնակվում, նույնպես տան մեծի կամքը օրենք է։ Նրա անգամ կմաճույքներն են կատարում։ Միքայելի նախաձեռնությամբ մեծ տատի 100-երորդ տարեդարձը ռեստորանում են տոնել բազմաթիվ հյուրերի մասնակցությամբ։ Ինչ է սիրում, բոլորը գիտեն։ Եթե ջուր է ուզում, ապա սառը, նաև ձմռանը, երբեմն սառույցով։ Եթե նրա համար պապակ են գնում, ապա ոչ հատով կամ հատերով։ Առնվազն 5 կիլոգրամանոց ամանով պիտի լինի, որ աչքը կշտանա։ Հատուկ սննդակարգի չի հետևում, լավ ուտել սիրում է, սակայն կմահաշ չէ ազիզ կերակուրներ էր պատրաստում, այդ թվում արցախյան ավանդական ուտեստներ, Փողոցի խոհարարն էր, սկո սեղաների ճաշերը նա էր եփում։ Սկասացել էր, Հիմա է, որ հանգուցյալին վերջին հրաժեշտը տալիս են զուսպ, գրեթե առանց արտասուք թափելու, սուք երկելով ազիզացնում էին ննջեցյալին, սփոփում նրա հարազատների վիշտը։ Հյուրասենյակում դրված ոդքի կարի մեքենան տանտիրուհունն է, վաղուց կար չի անում, չի խոստովանում, որ լսողությունն առաջվանը չէ, բայց գլխի շարժումով հաստատում է, որ ասեղը թելել չի կարողանում։ Դրա փոխարեն մոտ 3 մետր հեռավորությունից կարդում է հեռուստացույցի էկրանին գրվածը։ Ինչ անել երկար ապրելու համար, հարցնում եմ։ Թեք մրցեք։ Թեք մրցեք։ Ապա, ստուտուս չնա ինչի հարկավոր ապրած երկար կամ կարճ կյանքից հետո բարի անուն թողնելու համար։ Այս ինքանը դի ողքին հետ դամքենի։ Հաշվերամ ամոր ասի որնիչի, որնիչի։ Լավ դի, այդա։ Շտունը լիվոտն դի տանը։ Վեր հացուս դին, դիդամ վեր հունտա։ Շտուննորը լիվոտն դի տանը։ որ ծննդավայրը վերջին պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը զավթել է, տեղյակ է։ Վստահ է, եղածը պահելու ենք, խլվածը վերադարձնելու։ Բավականչուկ, ռուսեն փողովատան։ Զոհվալու մեր փոխը չկարողատան, ոչ մինչդենում տալչի։ Բայնքան զոհվալու մեր կեցալու է, տալչի, տալչի։ Մեր վեղերը ող պահինք, էլատ վեղերը պահինք, հանց մեր մեր խոխը Ուժերով չտեսնա։ Լավ է։ Քորքերը վեր երին կալալ մենգելիեք յուլնան։ Մաղարաբաղը մերնա։ Նրանք, ովքեր համարում են, որ ադրբեջանցիների հետ համակեցությունը հնարավոր է, թող լսեն մեկ դար ապրած կնոջը։ Թորքեններ քիչ են խնար։ Կարող ոնք լավ թորքեններ։ Թորքեններ քիչ են խնար։ Կկար ինձ մի ծավալի։ Չէ, չէ, կարել չեմ։ Միրի շիլ չունեի։ Չէ, կարել չեմ։ Դե հիշ բիդանի, դե մոզը դե ապրին քյուրանքել յուրանցից։ Ավերթում չեմ մոզը դե ապրին։ Փոլական յուրանցել ավիչի։ Ա, մոկկարին, գլխրնես պետք է ցնի։ Թորքմես բարել չեմ։ Իսկ մատնակել։ Պահինչ վեր ոչ մի տեղական չուբս եղնել։ Մունքունք լահա, մեր դավոն մունքունք, տպտավ։ Արցախի երկնքում կուտակված մռայլ ամպերը ծրվեն, խաղաղության սերմը ծլարցակի մեր հողում, հերոսուհուս ցանկությունն է։ Միապան լինենք, ու ցաներ օրերին կհաջորդեն լավերը, անկումներին վերելքները։ 100 տարվա կյանք տեսած մարդու խրատին ականջ դնենք։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին պատերազմը ազդել է եւ դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպման վրա։ Երեխաներից քչերին է հնարավորություն ընձեռվում արձակուրդն անցկացնելու ճամբարում։ Այդպես էր անցած տարի, այդպես է եւ այս ամռանը։ Դպրոցականների ամառային հանգիստը այս տարի կազմակերպվում է հետևյալ ճամփարներով։ Թերեզա Ղարախանյան, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի պետ։ Յուրականի մաթեմատիկական ճամփար, այս ճամփարի մասնակիցները գրանցվել են on-line, իր այնտեղից ստացել են հրավեր։ Երկու փուլով էր կազմակերպում այս ճամփարը։ Առաջին փուլը հունիսի 19-ից մինչև 29-ը մեր երեխաները այնտեղ են հանգստանում։ Հաջորդ ճամփարը կկազմակերպվի Սևանի երկրապահ կամավորականների միության կողմից Հրավեր ստացել են 200 հոգու համար, նախարարությունը տրամադրել է Ստեփանակերտին 60 հոգու համար։ Առաջին փուլը կմեկնարկի հուլիսի 22-ին։ Ընտրությունը ինչպես է կատարվելու։ Այս ճամփարի համար ընտրում ենք ավելի շատ մարզիկներ, քանի որ սա վրանային ճամփար է ես ցանկացողների իհարկե շատ-շատերն են ցանկանում։ Այստեղ նաև շնորհաշատ երեխաներ, գերազանց սովորող երեխաներ, բայց զուգահեռ լինի մարզիկ օգտված աշակերտներ, դպրոցականներ պետք է լինեն։ Մյուս ճամփարը կազմակերպվում է Զարաչի անգամ է, որի Ստեփանավան քաղաքում է 20-25 հոգեի են դրամադրել Ստեփանակերտ քաղաքին 15-ից 17 տարեկանների համար։ Մեկնարկել է հուլիսի 5-ին ծրագիրը այսպեսին էր, որ ներկայացնեինք գերազանց սովորող աշակերտներ, սակայն ընդգրկել են նաև բժշկական քոլեջը եւ երաշտական ուսումնարանը։ Քանի որ կային հիմնարկներ ուսումնական, որտեղ գերազանցիկ աշակերտներ կային, որոնց ընդգրկել էին, բայց մի մասին ծնողները չթողեցին, իրենք չցանկացան եւ ընդգրկեցինք նաեւ շնորհաշատ երեխաներին։ Իսկ զոհվածների ընտանիքների երեխաներ, կարիքավոր ընտանիքների երեխաներ, նրանց հանգիստը ինչպես պիտի կազմակերպվի։ Նախորդ տարիներին մենք հայտեր ստանում էինք հատուկ կարգավիճակ ունեցող դպրոցականների համար կազմակերպող այս կամ այն ճամփարները, բայց այս տարի այս բարեդրությամբ այդպիսի կրիտերիա չկար, որ անպայման այս կարգավիճակ ունեցող երեխաներին գրկում ենք։ Նախատեսվում է դեր ծրագրում է, դեր լություն չենք ստացել, այո, հաստատ չէ, Դաշնակցության կողմից կազմակերպում է նախորդարի եւ կազմակերպել է երկու փուլով ճամփար, ներկայանում են արտերկրից երիտասարդներ, մանկավարժներ եւ այս կամ այն դպրոցում նախորդարին մենք կազմակերպեցինք 8-րդ դպրոցում եւ ցանկացողները ուղղակի այդ տարածքին, այդ դպրոցի մոտակայքում գտնվող ովքեր ցանկանում են, ինչքան ցանկանում են, սա միսակ բակային ճամփարների նման է։ Նախատեսում են կազմակերպել երկու փուլով։ Այդ ճամփարները դեռ հստակ չի, կամ 8-րդ դպրոց, 5-րդ, 6-րդ։ Քանի երեխա են գրկման։ Երեխաների ընդգրկումը չեն տվել։ Սահմանափակ չի եղել։ Ուղղակի ասել են՝ մեզ տրամադրեք տարածք եւ ինչքան կընդգրկվեն։ Այնտեղ եթե չեմ սխալվում, նաեւ լինում է մեկ անգամ սնունդ Անցյալ տարի երեխաները շատ գոհ էին։ Ստացվում է, որ դպրոցականների ընդհանուր թվականակի շատ քիչ մասն է ամառային հանգիստ անցկացնելու ճամբարներում։ Այո, շատ շատ քիչ մասը։ Հանգստի վայրեր դպրոցահասակ երեխաները մենք չունենք, չեն կարողանում ոչ բակերում կազմակերպել, ոչ տարիներ առաջ դպրոցներում կազմակերպում էր նման ճամբարներ։ Հենց դպրոցներին կից համարային ճամփարներ հիմա չկա այդ ճամփարը ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հուլիսի 8-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։